is aan die wette van die Heere. Jylle sê, as ons gelewe het in die tijd toe ons voorouders gelewe het, dan zou ons niet vir hulle gehelp het om die profete te vermoor nie. So sê jylle self dat jylle die nageslag is van die mensen wat die profete vermoor het. Jylle moet klaarmaak wat jylle voorouders begin het. Jylle is soos slange, soos een klomp adders. Wie het vir jylle gesê jylle kan vlug, zodat God jylle niet zal straffen in die hel nie. Daarom, Ik zal nou profete en wijze mensen in schriftgeleerdes na julle toestuur. Julle sal partij van hulle doodmaak en kruisig. Julle sal partij van hulle met zwepe slaan in julle synagoges, en julle sal hulle jaag en in elke stad laat zwaar kry. Ek stuur julle so dat God vir julle kan straf, omdat julle baie onskuldige mensen op die aarde vermoor het. Julle het begin by die onskuldige Abel, Jelle het om vermoor en jelle het aangehou om onskuldige mensen te vermoor totdat jelle ook vir Sagaria sien van Berekio vermoor het. Jelle het om vermoor tussen die tempel en die altaar. Ek sê vir jelle, en dit is zeker, God zal jelle straf oor alles, jelle wat nou lewe. Jezus het ook gesê, mensen van Jerusalem, jelle maak die profete dood, jelle gooi die boodskappers wat God na jelle toegesteer het, dood met klippe. Mensen van Jerusalem, Ik wil jullie bij mal bij mekaar maak, soos een jy en haar kijkens onder haar vlerke bij mekaar maak, maar jullie wil niet kom nie. Jylle moet nou goed luister, daar zal niemand in Jerusalem oorblij wat leven nie. Ek sê vir jylle, jylle sal my van nou af nie weer sien nie tot daar die dag wanneer jylle sal sê, prijs die man wat kom. Die Heere het omgestuur om sy werk te kom doen.